Allah subhanahu wa ta'ala dao nam je brojne blagodati time što nam je podario ovaj mjesec Ramazan, pa u njemu otpočela objava Kur'ana, Allah nam je poslao Kur'an, poslao nam je svoga poslanika u mjesecu Ramazanu, Muhammed sallallahu alaihi wasallam postao je poslanik. Allah nam je s postom dao brojne blagodati, naredio nam je post i ta naredba je u stvari njegova blagodat za nas. Od tog posta mi imamo najviše koristi. Tim postom opraštaju nam se grijesi, tim postom ulazimo u džennet, za njega nas Allah subhanahu wa ta'ala posebno nagrađuje i slično i druge brojne blagodati koje nam je uzvišeni Allah dao u ovom mjesecu Ramazanu. Zato onaj koji griješi u njemu, si Allahu subhanahu wa ta'ala umjesto da mu je zahvalan na ovim blagodatima i ti njegovi grijesi i ta njegova loša dijela daleko su teža i opasnija kod uzvišenog Allaha. U mjesecu Ramazanu, kao i u drugim mjesecima, drugim danima, Kao što trebamo činiti dobra djela, isto tako moramo se klonuti i loših djela. Kao što trebamo u svakom vremenu, ali naročito u mjesecu Ramazanu, jer se dobra djela više vrednuju, moramo se isto tako, nakon činjenja dobrih djela, moramo se klonuti i loših djela u svakom vremenu, a naročito u mjesecu Ramazanu, jer se loša djela grijesi u mjesecu Ramazanu, daleko, daleko više također, jeli mjere kod Allaha subhanahu wa ta'ala daleko su teža, daleko su opasnija. Dakle, vjernik na dunjaluku ne može samo činiti dobra djela, ne mariti, ne voditi brigu, ne obratiti pažnju na loša djela grijehe, isto tako. Kao što čini dobra djela, mora se udaljavati od loših djela. Mora ostavljati grijehe, ne smije upadati u grijehe, ne smije ulazi u dobra djela, čini dobra djela i na drugoj strani ulazi u loša djela. Ne, već vjernik treba da čini što je god moguće ljepše i više dobrih djela, ali isto tako mora što je god moguće više da se udalji, da se udalji od grijeha. U našoj prošloj emisiji bilo je govora o jednom posebnom grijehu. Ukoliko ga čovjek počini, prestaje biti vjernik, prestaje biti musliman. Ako umre na tom grijehu, ne pokaje se Allahu subhanahu wa ta'ala za njega, Allah mu neće oprostiti taj grijeh. I to znači da ukoliko umre na tome, Allah mu ne oprosti na drugom svijetu taj grijeh, njemu je džennet zabranjen. Odnosno, njegovo vječno boravište bit će u vatri. Taj grih jeste širk, smatranje Allahu nekoga ravnim, pridruživanje nekoga Allahu u njegovom svojstvu vladanja, upravljanja, održavanja, stvaranja, u također njegovim imenima i uzvišenim osobinama i također u ibadetu ukoliko neko smatra da drugi mimo Allaha zaslužuje da mu se nešto uputi od ibadeta, to je širk. To je jedan od najopasnijih vidova širka. I to je ono što Allah ne oprašta, kako je rekao, inna Allahe la yagfiru yushraka bihi. Doista Allah neće oprostiti da mu se čini širk. I to je najveća nepravda, kako je rekao, inna shirka la zulmun azim doista je širk, mnogoboštvo, najveća nepravda. Kako da ne? Allah te je stvorio, ukazao ti brojne blagodati, doveo te na ovaj svijet, podario ti život, dao ti brojne blagodati, dao ti zdravlje, dao ti imetak, dao ti potomstvo, dao ti porodicu i ti Allahu smatraš nekoga drugog ravnim ili sličnim, doista je to najveća nepravda i to je najveći grijeh. Također od grijeha koji su maltene u istoj ravni sa ovim velikim širkom, mnogoboštvom, smatranjem Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim, jeste i veliko nevjerstvo, kufur, veliko nevjerstvo. Njegov propis je kao i propis mnogoboštva. Nevjerovanje u Allaha i vidjet ćemo dakle na koje načine i sve ono što je nužno poznato od naše vjere ima isti propis širka mnogoboštva. Odnosno, onaj koji ne vjeruje u Allaha, ne vjeruje u njegove meleke, ne vjeruje u njegove poslanike, ne vjeruje u njegove knjige, ne vjeruje u Allahu odredbu dobra i zla, ne vjeruje u sudnji dan ili bilo šta od ovoga, ne vjeruje u nekog od poslanika, ne vjeruje u neku od objavljenih knjiga za koje nalazimo jasan dokaz u Kur'anu, i o kojima se govori o, u sunnetu Allahovog poslanika alihi salacom, onaj koji ne vjeruje u Kur'an ili vjeruje u Kur'an, ali ne vjeruje u Teurat ili Zebur ili Inđil, onaj koji vjeruje u Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, ali ne vjeruje u Isa ili ne vjeruje u Musa ili ne vjeruje u Ibrahima, takve osobe su nevjernici. Takve osobe su nevjernice. I ukoliko umru na tome, tom nevjerstvu, takvom ubjeđenju, tim riječima i tim dijelima, njihov propis je kao i propis onoga koji Allahu smatra nekoga ravnim. Odnosno, Allah mu taj grijeh neće oprostiti na drugome svijetu i njemu će se džennet vječno zabraniti i njegovo vječno boravište biće, biće džehennem. Nikada neće izaći iz njega. Vječno će u njemu boraviti. Dakle, nevjerstvo, nevjerovanje u spomenuto, dakle ono što je nužno poznato od naše vjere, ono o čemu jasno govori Kur'an, ono o čemu govore hadisi Allahovog poslanika, alaihi salatu sam, vjerodostojni, onaj koji ne vjeruje u to, ne vjeruje ili svojim srcem, ili to nevjerovanje iskaže svojim jezikom, ili to nevjerovanje pokaže svojim tijelom, svojim dijelima, Dakle, on postaje, on postaje nevjernik. Postoji nekoliko načina vidova tog nevjerovanja, manifestovanja nevjerstva u spomenuto. I nažalost, vidjet ćemo da je mnogo ovih vidova i prema današnjim ljudima koji se smatraju, sebe smatraju, nazivaju muslimanima. Jedan od vidova ili jedna od vrsta velikog nevjerstva. Jeste dakle nevjerstvo poricanja, negiranja, odnosno do ovog velikog nevjerstva dolazi uslijed poricanja, negiranja nužno poznatih stvari od vjere, nužno poznatih vjerskih pitanja. Pa rekoh, onaj koji negira da postoji Allah ili onaj koji negira da postojanje meleka, postojanje vjerovjesnika, da su oni postali, onaj koji negira Allahove knjige, onaj koji ne vjeruje u Kur'an, negira ga, poriče da je on od Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj koji poriče drugi svijet, opasne su riječi današnjih mnogih muslima, a sebe smatraju muslimanima, a često govore ko se ota vratio. Kada mu govoriš o drugome svijetu, kada mu govoriš o džennetu i džahnemu, Kur'an je pun toga pogotovo mekanske sure, sure koje su objavljene prije hijdre Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u Medinu. Dakle, ajeti, sure koji su se objavljivali u Mekke, puni su govora o džernetu i džehennemu. I sada dođe neki bošnju i kaže, ma ko se ota vratio? To su opasne riječi. To su opasne riječi. To su riječi koje ga vrlo lahko mogu izvesti iz vjere. Može on sebe smatrati muslimanom? ali bitna je suština, je li on doista musliman ili nije. Ko se od ta vratio? Ma, ko je taj Koran pisao? I slično, to današnji muslimani pojedini govore. Ko je taj Koran napisao? Ne vjerujem ja. I slično, na takav način se izlazi iz vjere. Dakle, negiranjem, poricanjem onoga što je nužno poznato, što je nužno poznato od vjere ono o čemu nas je Allah subhanahu wa ta'ala prejasno obavijestio u Kur'anu ili je o tome govorio u vjerodostojnim hadisima Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, bilo šta od toga, bilo šta, nije uvjet sve, ne, već bilo šta, neku od Allahu i objavljenih knjiga, nekog od Allahovog poslanika da negira, poriče, nekog od Allahovih melika da poriče, neki detalj na sudnjem danu da poriče, a o njemu Allah subhanahu wa ta'ala govori. Dakle, onaj koji negira, kaže, nema proživljenja. Onaj koji kaže, jest, ima proživljenja, bit ćemo proživljeni, ali nas Allah neće obračunavati, negira obračun. Onaj koji negira džennet i džehennem i slično, koji kaže, jest, Allah će nas proživiti, onda usmrtiti i gotovo. Nema dženneta, nema obračuna, nema džehennema, ta je nevjernik u Allaha i ukoliko se ne pokaje, ne povrati od toga i ukoliko ne uzvjeruje na pravi način, on je nevjernik i umre li na tome, Allah mu to neće oprostiti i vječno će boraviti u onome što je poricao. Vječno će boraviti u džehennemu. Zatim, od vidova velikog nevjerstva ili vrsta velikog nevjerstva jeste nevjerstvo sumnje, odnosno do velikog nevjerstva dolazi se i uslijed sumnje. Da čovjek sumnja u postajanje Allaha, da čovjek sumnja u postajanje Meleka, da sumnja u postajanje džina, da sumnja u Kur'an, je li baš ovaj Kur'an kojeg mi imamo sada, je li to od Allaha ili ne, ima li još Kur'ana sumnja? Onaj koji sumnja u poslanike, jesu li poslanici bili Muhammed alaihi sallam, ili doista on bio, ili to neko o njemu govori samo, izmišlja, onaj koji sumnja u nužno poznate stvari od vjere, onaj koji nije čvrsto ubijeđen, taj je, dakle, nevjernik. Musliman, vjernik, jeste onaj koji je samo čvrsto ubijeđen u sve, prije svega, dakle, temelje imana, temelje islama, a zatim sve ono o čemu Allah govori u Kur'anu ili poslanik sallallahu alaihi wasallam u vjerodostojnim hadisima. I to je naročito, dakle, od nužno poznatih pitanja u vjeri. Ukoliko se sumnja u nešto od toga, takva osoba je takva osoba je nevjernik. Dakle, vjernik je samo ona koja čvrsto vjeruje. U suri Al-Gath, koja se često uči narošto petkom, nalazimo dokaze za spomenuto. U suri Keh spominju se dvojica prijatelja, dvojica drugova, jedan je bio nevjernik, drugi je vjerovao Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ga je pozivao. Jedne prilike kada su ušli u bašću tog koji nije vjerovao, on zadivio se svojoj bašći, pa je rekao, nakon što je rekao ma adhunnu en tebide hadihi ebeda, ja mislim da ovo nikada neće nestati. Da ove bašće nikada neće nestati. Da će ona vječno trajati. Zašto? Nakon toga rekao je وَمَا أَظُنُّ سَاعَةَ قَائِمَ Ja mislim da sudnji dan nikada neće nastupiti. Ja mislim. Dakle, sumnjao je. Van jeste sumnja. وَمَا أَظُنُّ I sumnjam ja u nastup sudnjega dana. Nakon toga kaže mu prijatelj, vjernik, kaže mu ekeferte billedi halakake min turab, zar to ne vjeruješ u onoga koji te je stvorio od zemlje? Dakle, ovaj nije bio ubijeđen u nastup sudnjeg dana. Kaže, oma adunnu sa'ate ko ime. Ja mislim da sudnji dan neće nastupiti. Nisam ja siguran. To što vi pričate, to su priče za nekoga drugog. Pa kaže, e keferte bil ledi kalakake min turab, zar si to postao nevjernik u onoga koji te je stvorio od zemlje. Zatim, od vidova velikog nevjerstva jeste i nevjerstvo iz oholosti. Da se čovjek oholi nad vjerom. Da se oholi nad vjerom. Da ne želi da obavi namaz, da je to za njega poniženje, da ne želi da obavlja hađ, da ne želi da izdvaja zekat, kaže zašto da ja izdvajam zekat iz svoga imetka, da dajem siromasima, Allah kao što je dao meni može da ti njemu. Oholi se. Čak islamski učenjaci, subhanallah, spominju primjer ovog velikog nevjerstva – Dakle, nevjerstva koje čovjeka čini nevjernikom kažu da se čovjek uzdigne, oholi se na tim da ide u džamiju, da klanja namaz u džamatu s drugim muslimanima. Njemu on smata, tvrdi da mu ne dolikuje da stane rame uz rame s drugim. On je poseban, ne može on stajati s drugim u istom safu. Za njega treba posebno mjesto. Pa zbog toga ne želi da ide. Uzdiže se. Ili čak spominju primjer hađa. Da on kaže, nije problem, ja ću, hoću da idem na hađ, ali neću da oblačim i hrame kao što oblače svi drugi. Ja sam poseban. Neću ja u dva komada platna da se zamotam kako se oni zamotavaju. To je za siromahe. Allah naredio. Allah naredio. I na takav način e, vjernici pokoravaju se Allahove naredbi i kažu samo se mi nema otana, čuli smo i pokorili smo se i gotovo, nema priče. Dokaz za ovaj vid oholosti, ovaj vid nevjerstva zbog oholosti, zbog oholenja nalazimo u primjeru Iblisa, šeitana. Primjeru zbog kojeg je proklet, proklet je zbog ovog vida nevjerstva. Na ovakav način je učinio nevjerstvo, vjerovao je u Allaha, slušao je Allaha, čuo je Allahov govor, je naredbe. Allah kada je naredio, nakon što je stvorio Adem alaihi salam, kada je naredio svim melekima da mu padnu na seđdu poštovanja, ne seđdu ibadeta. Seđda ibadeta se čini i činila i uvijek će se činiti samo Allahu subhanahu wa ta'ala, nikome drugom, jer ibadet se čini samo Allahu. Ovo je bila sežda poštovanja kao što je prije Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, prije dakle šarijata s kojim je došao naš poslanik Muhammed alaihi sallam, bio jedan od načina iskazivanja poštovanja da se padne drugome na seždu ili da se pokloni, da se ode na ruku i slično. Pa je to dokinuto sa dolaskom Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, sallam, Allah dželle dželavala nakon što je naredio da se padne Ademu na seždu poštovanja, da se na takav način iskaže poštovanje Ademu selam, Iblis je rekao, ene hayrum min, ja sam bolji od njega. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, mene si stvorio od vatre i njega si stvorio od zemlje, ja sam bolji, vatra je bolja od zemlje. Pa je rekao, začuđeno, e, esđudu limen halakte tina, zar da ja padnem na seždu onome koga si ti stvorio od zemlje, uzdigao se, uzoholio se, uzoholio se nad Allahom subhanahu wa ta'ala naredbom, to je nevjerstvo. To čovjeka izvodi iz vjere. Kaže, jeste nama, sve to ja priznajem, ali ja neću da klanjam. Oholi se. Ja neću da postim, ja neću da izdvajam zekat. Ebu Bekr radijallahu talan zbog ovakvih stavova tvrdnije poveo rat protiv tadašnjih ljudi. Nakon smrti poslanika sallallahu alaihi vseleme, ljudi su se uzdigli, nisu htjeli da daju zekat. Pa je Ebu Bekr radijallahu ta'ala poveo, poveo rat protiv njih, uzdigli se, uzoholili se nad ovim propisom, postali odmetnici, postali nevjernici. Zatim, od vidova i vrsta velikog nevjerstva jeste nevjerstvo ismijavanja ili psovke, odnosno do velikog nevjerstva koje čovjeka izvodi iz vjere, dolazi se i ismijavanjem i psovanjem vjere ili onih pitanja, detalja koji su nužno poznati. Da čovjek, a toga je danas mnogo, da Allah sačuva i popravi stanje. Možemo naći u svakom mjestu, nažalost, nažalost, mnogo, mnogo omladine koja psuje Allaha. Onaj koji opsuje Allaha, on nije više vjernik. Onaj koji opsuje Allaha, on više nije vjernik. Umri li na tome, ne pokaje se za tu svoju psovku. Ukoliko se ne pokaje i ne popravi i ne bude dobar musliman, on umire kao nevjernik. Bez obzira što ga drugi smatraju vjernikom. Bez obzira što on sebe smatra muslimanom, zar je moguće da musliman, musliman znači onaj koji je predan Allahu, onaj koji se pokorava Allahu, to je musliman. Ono što Allah naredi, on radi, to je musliman, onaj koji je predan Bogu, onaj koji je predan Allahu, onaj koji je pokoran Allahu. Zar je moguće da musliman psuje Allaha? On treba da mu bude predan, pokoran, on psuje Allaha i da bude musliman, da bude vjernik, takav je nevjernik. Umre li na tome, njemu, kao takvom nevjerniku, ne smije se, ne bi se smjelo, ne bi se smio kupati, niti umotati u čefine, niti mu se klanjati dženaza, niti se ukopati u muslimansko mezarje. To je propis za takve. I na tome su složni svi islamski učinjaci onaj koji umre kao nevjernik, s njim se na ovakav način postupa, bez obzira što to danas drugi drugačije misle zbog ovoga ili onoga, zbog nekakvog možda svoga interesa. Preče bi bilo da ljudima pojašnjavaju vjeru, da pojašnjavaju propise, da čuvaju ljudima njihovu vjeru, da ih čuvaju od vječnog džehennema. Zarad nekakvog dunjalučkog šićara trpaju i puštaju ih da idu u vječni džehennem. Onaj koji psuje Allaha, onaj koji psuje Kur'an, onaj koji psuje poslanika, onaj koji psuje vjeru i sve nužno poznate stvari iz vjere, onaj koji psuje namaz, koji psuje post i slično, takav je nevjerniku Allaha, taj ne vjeruje. I ne samo da psuje, da se ismijava s tim. Kada mu govoriš o Allahu, kada mu govoriš o poslaniku, kada mu govoriš o namazu, kada mu govoriš o nekom nužno poznatom propisu iz vjere, on se ismijava s tim. On kaže za namaz da je gimnastika. Onaj koji kaže za namaz da je gimnastika, on je nevjernik. Može on govoriti, ali time postaje nevjernik on je postao nevjerniku Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji kaže da je post izgladnjivanje, da nema tu nikakve svrhe, nema tu nikakvog smisla. Čuj, Allah nam naredio da se toliko vremena sustegnemo. I smijava se s tim. Čak psovka, kada islamski učinjaci govore o psovci i definišu psovku, kažu da se pod psovkom misli na umanjivanje vrijednosti. Šta znači opsovati nekoga? umanjiti mu vrijednost, omalovažiti ga. To omalovažavanje, to umanjivanje vrijednosti ima propisne vjerstva. A kamoli ono što je u našem narodu proširno kao psovka, bez imalo sumnje. Takva osoba koja psuje ili ismijava ili omalovažava Allaha i ono što je došlo od Allaha, takva osoba je nevjernik. Kaže uzvišeni Allah nakon što su se pojedini za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem ismijavali s njim poslanikom i njegovim ashabima, hafizima koji su čuvali Allahovu knjigu. Govorili su za njih, šta su govorili? Psovali ih, govorili su za njih da su oni kukavice u boju i da su izjelice za sofrom, da mogu pojesti mnogo, a kada nastupi boj da bježe za Allahovog poslanika alihi salacom, za Ebu Bekra Omera, za ashabe. Pa kaže Allah jalla vala u suri Tawbe, Ebi Allahi, kul Ebi Allahi, wa ajatihi, rasulihi, kundum te stehzijun, la ta'tadiru kad kefertum ba'de imanikum. Reci, zar se sa Allahom, njegovim ajatima, njegovim poslanikom ismijavate, ne pravdajte se, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici. Zar je moguće? Muslimanu vjera mora da bude najbitnija, najsvetija, najdragocijenija. Zbog nje je ovdje na dunjalku, zbog vjere ga Allah stvorio i on psuje vjeru. On ismijava svoju vjeru. Kako da bude pripadnik nečega, on se ismijava. On prvi ne drži do te vjere. I da bude musliman, dakle, ovo je i takako opasna stvar. Danas se ljudi smijavaju sa mnogim stvarima iz vjere i kažu za sebe da su muslimani. Danas se ljudi smijavaju sa mahramom, danas se ljudi smijavaju sa zarom, feređom, nikabom, danas se muslimani smijavaju sa bradom, danas se muslimani smijavaju sa mnogo čim, a dobro znaju da je to sve od vjere. Da otvore Kur'an, nađe sve u Kur'anu, da Allah govori o tome. I ljudi se smijavaju s tim. I ljudi to psuju, prođeš pored njih, oni psuju. Žena prođe sa mahramom, psuju joj mahramu bošnje, bošnjaci, muslimani kažu. Islamski učenjaci su složni da takva osoba koja se ismijava s vjerom, koja psuje vjeru, omalovažava vjeru, da je takva osoba, da je takva osoba veliki nevjernik, umreli na tome, ne pokajeli se za to, takva osoba će vječno boraviti u džahnemu. Zatim također od vidova velikog nevjerstva jeste mržnja. Nevjerstvo mržnje, odnosno da čovjek mrzi neki od propisa vjere koji su nužno poznati. Namaz, post, zekat, hađ, da to prezire u dubini svoje duše. Zatim također ono što je uveliko prisutno jeste nevjerstvo okretanja odnosno do ovog velikog nevjerstva dolazi uslijed okretanja čovjeka od vjere. Da se okrene od vjere. Makar i priznao da je to sve od vjere. Da se okrene od namaza, da se okrene od posta, da se okrene od zekata, od hađa, od učenja Kur'ana, od zekata, od sadake, nema ništa od vjere. Iako priznao, iako izgovorio šehadet, međutim nema ništa od vjere kod sebe. Ništa nema od vjere. Kažu islamski učenjaci, naprotiv, svi, i džma, jednoglasan stav, konsenzus islamskih učenjaka je da je takva osoba nevjernik. Ona koja nema ništa kod sebe od islamskih propisa u svome životu. Ona koja čuje, prihvati i poslije to ne dokaže svojim dijelima, čini nevjerstvo okretanja odnosno sa tim svojim okretanjem, nakon što je čula, nakon što se upoznala, postaje nevjernik. Neće da to radi, da praktikuje. I isti slučaj sa onim koji neće uopšte da sluša, koji neće uopšte da sluša o vjeri. Takav je nevjernik. I također od vidova velikog nevjerstva jeste veliko licemjerstvo. Da čovjek u stvarnosti tvrdi da je musliman, a u svome srcu krije nevjerstvo. Krije nevjerstvo, dakle on je i nevjernik i licemjer. On je i nevjernik i licemjer, o čemu ćemo ako Bog da govoriti u našoj narodnoj emisiji o velikom licemjerstvu i za njega, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, za njega i slično njemu, innal munafiqine fi derkel esfeli minan nar, njih čekaju najdublji slojevi džehennema zbog i njihovog nevjerstva i licemjerstva pretvaranja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči našoj vjeri, da nam našu vjeru učini najsvetijom, da nas pomogne da najviše držimo do naše vjere, da se podučimo šta u našoj vjeri moramo raditi i čega se moramo najstrožije čuvati, da nam omili istinu i da nas pomogne u slijedjenju istine i da nam omrazi nevjerstvo i da nam pomogne da budemo što je god moguće dalji od tog nevjerstva.